Hala, Joanes lako egunon, ordeon gaur uh, iraganda, astele nuntan iraganda, apaguen bilkuraat, uh, eh, zer komisione bat bildu baita, zer gatikote eta zer deliberatu izan da? Eta hor, bon, eh, hori deitzen da komite teknik lokal, uh, bon, egun iraganda apaguen, eta hor uh, berzuten uh, deliberatu, uh, zer gaitxe berzuten etxi eskualerian eta biharnoan. Hala, eta beraz, uh, eh, eskolerian, uh, eh, segur, ataratzekoa eta endaiekoa uh, eh, txiko dira. Baina zalantzan dira, uh, bai eta donibanek arazikoa. Mementoan, uh, ez dakiku zoin txiko den. Ez da erabakirik hartua izan ordean? Ordean ez, bi horien dako ez. Eta beste bikurat uh, dute uh, antolatu, ekainan, eta hor uh, finkatua izan da uh, zerga etxorien uh, torkizuna. Hala. Eta nor da biltzen komisioni hortan? Nor da biltzen, bon, zuzendaritza, jo sendikat guziak, bon, ni CGT-tan en euh, eta bon, bada EFO, eta SNUI, eta hala, eta hor da, Ados, beraz, langile eta zuzendaritza? Zuzendaritza eta langileak. Bon. hemen eskolegian eta Bon, plan, plan hori, bera bon, eh, eh, bon, y de là eta eskolegia ere, bon, haitzineko zuzendariak eh, ez, zuen deusik eginik, eh? Ba, normalki behar, behar zuen uh, bon, plan bat zuen eh, esteko, eta ez zuen uh, nahi denak atxiki, uleko tipi hori denak atxiki, eta ina, ina ala atxiki ditu, eta bon, guai, uh, zuzendaria berri bat okan, dugu, eta horrek, bon, mistan dena, uh, uh, erten bezala fegdo errut horri alde berri haukan eta dena, uh, analatetxi. Bai, manuak eta oktaratzeko? manuak ah, barixetik bari biztan dena. Ba, bada jakin, ah, bibinata bibindata emetzian, gure administrazioan, berdula, berroi bat edo berroi tamar bat post, lan postu galdu. Ah, hori da finkatia entzinetik? Ba, ba. ba. beraz, eh, ez da bada handiak bat olako bilkuretan, pentsatzen dut? Ba, ez da bada, me <laughs> handik egiten al, dena gaitxinetik eh, ina dira, bon, ala, ez, eh, mm -hmm. algurti ditugu, bon, greba, don, grebare, bon, ez da betute denek segitzen ahal, bon, ala, ez da beti, ez da beti aize, denen mobilizatzia, eta, bon, eta geho, bon, laguntza behar, haute txian eta laguntza behar ditugu hori, horiek egiten indera bat dute, eta horiek eh, atxik zen aldute, eh, horiek eh, edo, Beraz, eh, zerbait egiten alda, beraz, haute txen partetika. Eh? Eh. partetik, ba. Eta ekaineko bilkura hori ez dakizia zuzen? Uh, eh, Normalean hamekan izanen da. Hamekan, ados. Hamekan. Eta berba hori anorri izanen iz, ez dakit, nola berba hori izanen iz. Barte hartuko dut. Ados. Untza? Ah. Be, mileska erdiona. Ala, du, du, du,